Aê, ah, aqui é o ah, JP ah, e essa aqui é só pra quem é pró. Quer falar comigo, me chama mais tarde. Porque agora eu tô jogando Free Fire. Sou top global, tô no nível hacker. Olha o capa. Tô JWM na minha mão. E a k 98 que eu achei no chão. Tá aí na área que é só loot bom. Mas vou fazer eles que tá. Hoje eu vou zerar seu HP. Te jogar pro lobby, lutear você. Máximo respeito aqui é o JP. Jogando Free Fire. Hoje eu vou zerar o seu HP. Te jogar pro lobby, lutear você. Máximo respeito aqui é o JP. Jogando Free Fire. Ei, campe. Zé. vai voltar pro platina. Ei, campe, Zé Guaritinha. Vou lançar uma granada e te explodir nessa casinha. Ei, campe, Zé Guaritinha. Vou chamar meus camaradas e tu vai voltar pro platina. A selva é a selva, leque, foco, diamante, ouro e cheque pesado no squad, eu busco hack. E o tema é respeito ao mestre. É peso no arsenal, deixa estraga e amassa até o final. Rombos de 12 combos em close, tomo e os pose passam mal. Estamos vivos, estamos firmes, não vi sozinho, é pelo time. Palavras que cortam como navalhas em toda batalha, a base é firme. É menino monstro, é conexão quente, só linha de frente. E eu atrás do meu valor, pondo terror no oponente. Essa vida é um game, aperta o play, caos. Inimigo quer me dar pause. Cruzamos favela, passamos em telas. Desde o tempo da Lan House, eram sonhadores com o mouse. Planejando impérios em escombros. Flutua igual Muhammad Ali, com o peso do mundo sobre os ombros. Eita, hey, volta pro platina Ei, campe, cê guaritinha. Vou lançar uma granada e te explodir nessa casinha. Ei, campe, cê guaritinha. Vou chamar meus camaradas e tu vai voltar pro platina, hein? E aí, entendeu?